яке випускають ненадовго погасати в дворі. Він аж повискував з нестримного захвату. Дивна річ. Англія, де я щойно був, віддалилася від мене на сто тисяч миль, затулилась туманом і забувалась, розчинена в своїх острівних клопотах. Все, чим запам'яталася Англія було пов'язане з моїм життям вдома. І я згадував лише ті зустрічі і розмови, якими спростовував або підтверджував власні тези. Мрія про себе самого і про власну працю, що жила в мені, кондесувалася, вивіряючись в людях, зустрічах, написаних і вимовлених словах. Жінка стояла поруч зі мною і дзвеніла пляшками на широкому столі, продаючи вино, що звалося Чорний доктор. Густа рідина, налита в зелене скло, похитувалась, не пропускаючи крізь себе сонячних променів. Вони світилися, захоплені загадковим чорним доктором у полон. Жінка з густо червоними щоками побожно брала пляшки до рук, наче то справді було щось пов'язане з таємницями зцілення від усіх на світі хвороб. Віра завжди кипкувала з тих, що знаходили для себе якомога смачніші і вигідніші ліки. Вона згадувала про Миколу Гулька, а я раптом згадав, як він приходив останнього разу того чорного дня він таки намацав на одвірку кнопку і подзвонив. Сів на табуретку і ні сіло, ні впало, сказав, що я теж питиму, бо не зможу забути, як із вірою спав інший. Не забуду, дізнаюся, що чарка горілки нищить небажані спогади, і почну пити. Професійний вільнодумець Гулько нічого б не зрозумів, навіть якби я надавав йому попитці. Микола почовгав сходами, виповзаючи додому. Коли він бував п'яний, то зневажав ліфт сукупно зі всіма іншими прикметами цивілізації. Він періодично вірив у чисту душу митця, яка існує незалежно від всяких там лавуаз'є, кулібиних та Ейнштейнів і проспиртовував собі ту душу, нарікаючи на неї, що вона кричить. Покричиш тут. Варто було Миколі трохи випити, і душа випадала з нього, наче обслинений недокурок з рота, і про їхні дальші взаємини ніхто знати не міг. Миколине причовування змовкло. Ми з вірою стояли поруч, розділені словами, що лежали глибоко, неймовірно глибоко в пам'яті, а тепер спливли на поверхню. І все це неначе в шторм, коли кораблі відриваються від причалів, а з моря вилітають на берег всі дошки, потоплені черевики та зелені п'ятаки, кинуті колись на щастя у воду. Все це згадувалось на курортному проспекті, над курортним морем, під пальмами, що росли біля столика з колекційними пляшками. Я перебував дуже далеко від віри, на іншій планеті. А того дня Віра стояла поруч, і лице її було в десяти сантиметрах від мого і я відчув, як губи її пахнуть яблуком, щойно випитим яблуком з пляшки, перечавленим кимось на сік. Сік жовтів у туго закоркованій пляшці. Якби кисень потрапив туди раніше, пляшка вибухнула б, неспроможна стримати силу, що забояла в ній. Сік став би вином. Ці слова мають бути сказані вчасно.